na tumuomba mwenyezi mungu subhanahu wa taala atuthibitishe mpaka dakika ya mwisho na kadhalika jua kuwa allah subhanahu wa taala amekuchagua uwe katika wanaojinasibisha na ahli sunna hii ni fadhila yake allah subhanahu wa taala wengine hawakupatiwa hilo na akakuwafikia neema tele ukawa ni mwenye kufunga ramadhan iliyopita na swala za faradhi zinazonadiwa misikitini ukawa ni mwenye kuyatekeleza hii ni fadhila hakuna mwingine apewa ila ambekuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua na Allah subhanahu wa ta'ala hachagui ila kizuri hachagui ila kizuri hii ni bishara ya khair hii ni dalili ya khair inshallah katika usiku huu tumekusudia kunasihi nafsi zetu na nafsi za wenzetu na kuzikumbusha nafsi zetu na kuzikumbusha nafsi za ndugu zetu kuhusiana na manhaj ya ahli sunna wal jamaa muhabara kwa inwan manhaj ahli sunna wal jamaa tumeigawa hii muhabara kwa sehemu nne sehemu ya kwanza itahusiana na taarifu na sababu tasmia taarifa kuhusiana na ahli sunna na sababu ya kuitwa ahli sunna hii sehemu ya kwanza sehemu ya pili ya yahusiana na ahamiyat lmaudhu umuhimu wa kuzungumzia maudhui maudhu hii na sehemu ya tatu yahusiana na iftiraqu lumma kuhusiana na kufarikiana na kutofautiana kwa umma huu wa Kiislamu na sehemu ya mwisho ambayo kuwa itakuwa ni khitamu nayo ni wakfa kisimamo ambayo kuwa ni sehemu inayotokana na maudhu ya tatu au nukta ya tatu iftiraku umma nayo ni kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallama man kana ala ma ana alaihi nukta ya nne ni wakfa kuhusiana na kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallama man kana ala ma ana alaihi yani sifat za ahli sunna naam ni zipi tasema bismillah وبالله التوفيق أما منهج أهل السنة منهج asema mwanachuoni ibn faris katika maqayis lugha harfu nun walha waljim nahaja ايوه aslani mutabayinani ni shina ya chimbuko ya maana mbili ni shina ambayo kuwa au ni asli ambayo kuwa yatokamana nayo maana mbili na maana ya kwanza ndio husiana na darsa maana ya kwanza asema al-awwal an-nahju an-nahju an-nahj bi maana at-tariq maana yake ni tariq na kadhalika wa لطريق li al-amra الأمر li al-amra ay أوضحه imenibainikia naam jambo imenidhihirikia jambo kwa hivyo asli ya kwanza ya kusanya maneno mawili njia na kubainika manhaj ni njia iliyo iliyobainika njia iliyokuwa wazi kisha ahlusunna sunna nini maana yake ahli sunna ni mudhaf na mudhafun ilayhi tamko ambalo kuwa limeundwa kutokamana na matamshi mawili ahlu na sunna ahlu maana yake ni wenyewe na sunna maana yake sunna kama ilivyokuwa maarufu aiyo yani wenye sunna manhaj njia bainika ya wenye sunna na kwa nini wameitwa ahlu sunna asema mwanachuoni ibn utaimin rahimahullah wa iyahu liannahum tamassaku bisunna wameitwa wenye sunna kwa kushikamana kwao kwa sunna kwa kuwa wameshikamana na sunna wajtamau alaiha na wakana inayobainisha mambo ya kiakida na masaili ya ibadat naam hiyo ndiyo ambokuwa wameshikamana nayo hii ni maana ya kuwa ahli sunna wanshikamana na yale ambokuwa sunna imebainisha katika sawia ni masala ya kiakida au ni masail za kiibadat swala zaka saum na mengineo kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna inkuja taarifa nyingi kuhusiana nayo kwa muktasar ni njia yake mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake as-sunna at-tariq njia yake mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai jinsi alivyoishi katika milango ya akida katika milango ya ibadati katika milango ya muamalat katika akhlaq na uhai wake wote huo ni sunna aiyo na wengine wasema sira naam tariq aloishi ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallam kisha kalima tatu katika unwani hii nayo ni wal jamaa manhaj ya ahli sunna wal jamaa nini maana ya al jamaa Asema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Aqida Alwasitiyya, summu ahla aljamaa, wameitwa hawa ahli sunna kadhalika aljamaa. Kwa nini? Lianna aljamaa hiya alijtimaa, kwa kuwa jamaa ni kukusanyika na kuafikiana katika jambo moja. Wa didduha alfurqa, na kinyume cha jamaa ni kufarikiana. Hawa walioshikamana na sunna hao ndio ambokuwa wameitwa jamaa ama walokuwa kinyume na sunna sio katika jamaa hata kama watakuwa ni halaiki ya watu idadi yao itakuwa ni kubwa kuliko idadi ya ahli sunna wale sio jamaa bali jamaa ni wale walioshikamana na sunna asema ibn mas'ud radhiallahu anhu aljamaa man wafaqa alhaq jamaa ni wale watakaoafikiana na haq wa in kunta wahdak hata iwapo utakuwa peke yako ukashikamana na haki kisha kundi zima la watu likawa kinyume nawe wewe ndiye jamaa wewe ndiye ndiye jamaa na wale walokuwa kwa wingi wao katika batil hawahesabiki kuwa ni jamaa hii ndio ufahamu wa watu ambao kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameongoza sio ufahamu wa watu ambao kuwa wapima vitu kwa akili zao lau angeulizwa mmoja wao angesema jamani kundi kubwa la watu hao niyo jamaa la hiyo ufahamu ni potofu sahihi ni kuwa jamaa ni yule ambaye kuwa yuko katika haki na walopinda hata kama idadi yao yazidi malaki na mamilioni hao siyo jamaa hawahesabiki kuwa jamaa wa in kana lafdhu aljamaa asema sheikh lislam ibnu taimia na ingawa hii lafdhu jamaa kad sawara isman linafsi lqaumi almujtamiin imekuwa ni katika jumla ya majina ya ahli sunna imekuwa ni katika jumla imetumika mpaka ikawa ni katika jumla ya majina wanayoitwa nayo ahli sunna wal jamaa kwa hivyo hii ndo maana ya hii inwan ahli manhaj ahli sunna wal jamaa yani njia iliyokuwa ya wazi ya watu wenye kushikamana na sunna na kujumuika katika haki sababu ya kuitwa ahlusunna waljamaa kunazo asbab na katika jumla ya maneno muktasar kuhusiana na hilo qala sheikh bakr abu zaid rahimanallahu wa iyahu asema mwanachuoni bakr abu zaid mwenyezi mungu aturehemu sote pamoja naye sababu ya kuitwa ahlusunna nini waljamaa أسema وقد كان المسلمون وهم الصحابة رضي الله عنهم قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق na walikuwa waislamu yani masahaba ridwanullahi alaihim ajmain naam kabla ya kuchipuka na kutokea mbegu za furka kutofautiana katika dini ilikuwa katika zama hizo za mtume na sahaba zake aiwa laisa lahum ismun yatamayazuna bihi hawakuwa na jina nyingineyo ambayo kuwa watambulikana nayo illa alislam walikuwa wakijulikana wote kuwa ni waislamu kama ilivyokuja katika aya ya suratul hajj aiwa millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl ايوه hii uislamu ni mila ya baba yenu ibrahim alaihi salam yeye ndiye ambekuwa amewapa jina kuwa nyinyi waislamu nyote min kabl aiywa wote walikuwa katika jina moja waislamu wala hawana majina naam fulan na fulan jamaa kadha hizbu kadha hayakuwepo haya katika zama za watu wema waliotangulia masahaba ridwanullah alaihim kama dhukira yumathiluna alislama naam wakiwa ni wenye kuidhihirisha na kuinyanyua naam bendera ya uislamu wote walikuwa katika jina moja chini ya jina moja lakin asema lakin lama hasalat tilka alfiraq aldalla alati yashmaluha lafdhu ahlu alahwa walakin pindi tu zilipozuka zile vikundi ambazo kuwa ni potofu ambao kuwa ya kusanya jina ahlul, ahlul ahwa watu wa matamanio watu wenye kufuata matamanio ya nafsi zao ilipochipuka ilipozuka vikundi vyenye kufuata matamanio ya nafsi yao kinyume na sunna aiwa lighalabati ittibai lhawa alaihim kwa vile ilighilibu katika nafsi yao kufuata matamanio na hawa ya nafsi zao wakaitwa ahlul ahwa walafdhu ahlul bida na kadhalika wakaitwa ahlul bida litibaihim ma huwa kharijun an din ajnabiyun anhu kwa kuwa walifuata mambo ambayo kuwa yalikuwa nje ya dini mambo geni katika dini wakaitwa ahlul bida ahlul ahwa wa ahlul shubuhat kadhalika katika majina walioitwa vikundi ambavyo kuwa vilienda kinyume na ile jamii iliyokuwa jamii moja chini ya bendera na jina moja ya islam wakaitwa kadhalika ahlu shubahat liannahum yulabisuna alhaqa bilbatil fayushabihuna bihi ala lamma watu ambao kuwa walikuwa wakifuatilia vishawishi ayat na ahadith wanatafuta maana kinyume na maana sahihi aya zaitwa mushtabihati hizo wakaitwa ahlu shubha watu wenye kufuata vishawishi yani aya ina maana takriban mbili ama tatu wao watafuta maana ambayo kuwa yafikiana na na matakwa yao yafikiana na bid'a na mambo ambayo kuwa wanayafanya ndio wanayashuka wanashikamana nayo wakaitwa ahlu shubhat kadhalika aiywa wakiwa wakiwashawishi amatul muslimin waislamu ili wawe ni wenye kuungana nao katika katika bid'a yao libinai khurujihim ani sunnati ala maradi shubhati alfasida kwa kuwa kutokamana na ugonjwa wa, wa shubha alfasida iliyokuwa mbaya wakawa wana ugonjwa katika dini yao wakawa ni wenye kuitwa ahli shubhat mpaka akasema Sheikh rahimahullah lamma hasala tilka alfiraq zilipozuka vikundi hivi yani watu kuanza kwenda kinyume na sunna aiywa muntasibatun ila alislam munshaqatun an alamud alfikri lilmuslimin wajinasibisha katika uislamu walakin kihakika wako kinyume na uti wa mgongo wa uislamu wako kinyume na asli ya uislamu ilipozuka vikundi hivi naam ظهرت الألقاب الشرعية almumayizati lijamaati lmuslimin hapo ikadhihiri ikazuliwa au ika ika ikatolewa majina ambayo kuwa itakuwa ni yenye kupambanua baina ya watu wa haki na watu wa batil wanachuoni wa kisahaba wakisoma ahadithi zake mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa ni wenye kuchagua majina ambayo kuwa yaafikiana nao wenye kushikamana na haki ili ibainike wenye haki wana jina lao na wenye batil wanayo jina yao ili ambaye kuwa atakuja katika uislamu awe ni mwenye kutofautisha watu wa haki na watu wa batil mathalan leo hii katika uwanja wa fujo tulioko ndani yake wote wasema kuwa ni waislamu wote wasema kuwa ni waislamu wakafanya fujo kule wakaharibu ikalipuliwa kwa jina kuwa ni waislamu la lazima tupambanuane tujuane nyinyi akina nani na usofanya hayo ni akina nani fujo kama hizi za mwanzo masahaba zikatokea ikapelekea lazima tubainishane tujuane haki nyinyi ni akina nani na wasofanya vile wasioiharibu dini ni akina nani tumfahamiana imfahamika mantiki ili ibainike watu wa kweli katika dini ni akina nani na watu wenye kuzua fujo na rabsha na uharibifu ni akina nani tayib asema Sheikh rahimahullah ايوه ظهرت الالقاب الشرعيه المميزه لجماعه المسلمين ikazuka au ika ikabuniwa majina ya kisheria ambazo kuwa zafikiana na sheria ili kubainisha nam jamaat almuslimin walikuwa katika haki linafi lfiraki walahwai anhum ili iwe ni sababu ya kuwapambanua na kuwaweka mbali na watu wa ahlulfirak na ahwa sawaan ma kana min alasmai thabita lahum biasli shari majina waliozichagua ni majina sawia zilikuwa zikiafikiana na matamshi ambazo zilikuwa zimpatikana katika asli ya kisheria ima katika quran au katika hadith kama vile aljamaa aiywa hii ikawa ni jina miongoni mwa majina yao katika zama hizo kwa kuwa walioikhalifu haki nam walikuwa ni ahlu wa firka wakaitwa ni firka ama hawa walishikamana na haki wakaitwa aljamaa wakadhalika jamaatul muslimin walikuwa wakiitwa wenye haki jamaatul muslimin au alfirqatin najia kundi lenye kufaulu kama ilivyokuja katika hadith sahihi na kadhalika at-taifatu al-mansura at-taifa al-mansura hizi zote katika jumla ya majina ambayo kuwa imethibiti katika ahadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam al-jamaa au jamaatu al-muslimin au al-firqa an najiya au al-firqa au at-taifa al-mansura au biwasitati iltizamihim bisunani amama ahli al-bid'ah au zikachaguliwa majina ambazo kuwa zilikuwa kinyume na hali ya wale waliokiuka sunna majina mukabala na hali ya wale waliokuwa katika bid'a ili watu wa bid'a wajulikane kwa bid'a yao na waliokuwa kinyume nao wajulikane kwa jina lililokuwa kinyume na na bid'a hilo kama vile wakaitwa walihadha hasala rabtu bisadr alawwal fakila as-salaf wakaitwa ahli sunna kadhalika jina as-salaf kinyume na waloshikamana na batil wakaitwa khalaf tayib salaf waloshikamana salaf maana yake ni walotangulia watu waloshikamana na walotangulia katika khair yani as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walotangulia katika masahaba muhajirin na maansar hiyo waitwa salaf ikawa ahli sunna wakabuni jina sisi ni masalaf kwa kuwa nyinyi ambao kuwa mmeenda kinyume na sunna ni khalafu mmeshikamana na mambo ambayo kuwa masahaba hawakuwemo ndani yake wakadhalika ahlul hadith wakaitwa ahlul hadith pindi watu walipoachana na hadith wakawa washikamana na afkar na rai na falsafa za viongozi wao hao ahlusunna watu wa haki wakajiita ahlulhadith kwa kuwa tushikamana na hadith ama nyinyi ahlu rai ايوه na ahlul ahwa kadhalika ahlul athar wakaitwa ahlul athar kwa kushikamana na athari za wema walotangulia wakadhalika wakaitwa ahlus sunna wal jamaa hii katika jumla ya majina ambayo kuwa ni ya firqa najia ya ahli sunna wal jamaa sawia ni majina ambayo kuwa yanapatikana katika nas dalili za kisheria au ni majina ambazo kuwa walizibuni wanachuoni na viongozi wa dini rahimahumullah nukta ya pili kuhusiana na maudhu hii ni ahamiyat almaudhu umuhimu wa kuzungumzia maudhu hii ni nini kwa nini tuzungumzie maudhu hii katika zama ambazo kuwa tupo tumo ndani yake أسمى الإمام اللالكائي كتك إتكاد أهل السنة أيوك بينيش إتكاد أهل السنة أبوكي رواية قال يونس بن عبيد رحمه الله أسمى مرشوني كتك مسلف إما تابي أو تابي تابعي أيوة أسمى ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها umuhimu wa maudhu hii yatokamana na kauli kama hii ya mwanachuoni wa kisalaf Yunus ibn Ubay aliposema laisa shay'un aghrabu min sunna hakuna kitu ambacho kuwa ni geni kama vile sunna sunna ni geni katika watu aiywa sunna ni geni katika watu kujua mwenendo wake mtume sallallahu alaihi wasallam haili mjambo geni watu wambobea katika kujua ulumu tofauti tofauti na kuendesha maisha yao na kwa fikra na falsafa za watu tofauti tofauti hawazielekezi maisha yao kulingana na alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hili ni jambo geni ukiisimama ukainuka ukashikamana na sunna wallahi utaonekana mingeni katika katika jumla ya watu nyumbani utaonekana mtu wa kipekee hauko na sisi aiywa ukiwa mtaani we ni mtu tofauti kabisa hii ni kwa ajili ya hali ya sunna ghurba wa aghrabu minha lakin kilichokuwa geni zaidi man yaarifuha ni yule mwenye kuijua sunna akipatikana na mtu ajua sunna huu ni mtu mgeni kabisa katika watu maanake wengi wa watu hawalijui sunna masomo au ufahamu ambokuwa wanajua ni ya mambo ambokuwa haifungamani na sunna ama ambaye kuwa ajua sunna ni jambo geni sana kwa hivyo umuhimu wa hii maudhu lazima tuzungumzie ili wale ambao kuwa wajinasibisha katika sunna waifahamu sunna ufahamu uzuri waijue sunna naam kama ilivyokuwa katika zama za masahaba ridwanullahi alaihim ajmain na wala isibakie kuwa mtu ajinasibisha katika ahli sunna lakini ukimweka katika mizani za ahli sunna wapata kuwa hana chochote katika ahli sunna kama vile mtu ambaye kuwa ajinasibisha katika uislamu mi ni muislamu walakin matendo ya kiislamu hayuko ndani yake yuko kinyume sawia alizaliwa katika uislamu au alisilimu tumpata yuko mbali na uislamu wa hakadha yule ambaye kuwa ajinasibisha na haki yatakiwa awe iwe athari za haki za, za, za dhihiri kutoka katika matendo yake katika maneno yake na wala asijiseme tu asijiite kuwa mimi ni katika jamaa ahli sunna mimi ni salafi mimi ni kadha wa, walakin athar za watu wa kweli hayapatikani yeye ndiye mtapeli yeye ndiye mwenye akhlaq mbovu zote ipo katika mujtama hiyo mathalan katika mujtama tuliokuwa ndani yake watu wajiita ahli sunna alaysa kadhalika walakin je hakikatan ni ahli sunna itabainika wakadhalika kuhusiana na umuhimu wa hii maudhu asema alimamu sufianu thauri kama alivyotaja الإمام اللالكائي katika itikadi ahli sunna asema idha balagaka an rajulin fil mashriq sahibu sunna wa akharun bil maghrib fab'ath ilayhim as-salam fab'ath ilayhim as-salam wad'u lahumā ma aqalla ahli sunna wal jamaa asema al-imam Sufyan Thawri katika at-tabi'in idha balagaka an rajulin ikikufikia habari kuwa kuna mtu fil mashriq upande za mashariki wa ardhi ايوه sahibu sunna kuwa yeye katika ahli sunna wa akharun bil maghrib nikikufikia habari kuwa kuna mtu upande wa magharibi wa ardhi kuwa ni katika ahli sunna asema al-Imam Sufyan fab'at ilayhi masalam basi wapelekee salamu wafikishie salamu wasalimie aiyo msalimie yule aliyokuwa mashariki msalimie yule aliyokuwa upande wa magharibi wadu lahuma na uombee kheri yote wawe na wenye kuthibitishwa katika haki hiyo mpaka mwisho wao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akithirisha kheri yao aiwa ma aqall ahlus sunna wal jamaa asema rahimahullah mbona ahlus sunna wako wachache wachache au uchache ulioje idadi ya ahlus sunna ni wachache sana mpaka yafikia hadi haipatikani ila mtu mashariki na magharibi peke yake aiywa yapatikana ahli sunna wa hakika mmoja yuko mashariki mwingine yuko magharibi walobakia ajiita ahli sunna au ajinasibisha tu walakin hakika yake sio kwa hivyo umuhimu wa maudhu ni kuwa ahli sunna ni wachache na kule kwa kwa, kwa wachache italazimu wote ambao kwa wajinasibisha katika sunna waijue sunna kwa uzuri ili ikithirike idadi ya watu wa kheri na watu wa shari idadi yao ipungue bali iishe idadi yao wasikuwepo watu wa shari jambo la tatu au kipengee cha tatu yahusiana na iftiraq al-umma baada ya kujua ahlusunna waljamaa taarifa yao na umuhimu wa maudhui hii tujue kuwa umma umefarikiana watu wametofautiana tofauti kutofautiana kukubwa sio kudogo aiyo je hii kutokamana na maneno ya wanachuoni au kutokamana na rai na fikra za watu la bali kutokamana na maneno yake mtume sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq mwenye kusema kweli yeye ndiye ambaye kuwa ametoa habari hizo kuwa umma watafarikiana alimamu ibnu athir rahimahullah katika jamiul usul ametaja riwayat za hadith ambazo kuwa zataja kuhusiana kwa kufarikiana kwa umma asema akhraj abu daud an muawiya alimamu abu daud ampokea hadith kutoka kwa muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم wakati mmoja mtume sallallahu alaihi wasallama alisimama katika kikao chetu faqala ala inna man kana qablakum au ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala 72 milla ala tanabahini jueni kuwa ahlul kitab waliokuwa kabla yenu walifarikiana walitofautiana mila sabini na mbili وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين أما أمه جوين إتفرقيانا إتتفوتيانا ذكوني نملة سبين نتات زيدي يا أهل الكتاب تنتان وسبعون في النار أسيما كوني سبين نملي كتك أمه زوت نكتك جماع نأهل النار وزمك سبحانه وتعالى atuepushe kutokamana na moto na ahlu nar wahidatun fi ljanna na kundi moja tu ambayo kuwa ni ya sabini na tatu hao tu ndio watakuwa katika ahlu, ahlu ljanna wa hiya ljamaa kisha akataja hao ni jamaa katika hii hadithi wanachuoni wakachukua hii jina aljamaa wakawanasibishia masahaba na wote ambao kuwa washikamana na haki watakaokuja baada ya masahaba aljamaa kama ilivyokuwa katika taarifu wa hiya aljamaa na kadhalika alimamu tirmidhi radiallahu anhu ampokea hadith an amr bnu las radiallahu anhu marfuan kwa mtume sal llahu alehi wasallam alisema la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani israil itafikia umma wangu yani waislamu lililowafikia banu israil aiwa umma iliyotangulia hadwa nali bin nali itawafikia kila kilichowafikia banu israeli itafikia umma wangu unyo kwa unyo aiywa kila kitakachowapata banu israeli umma wangu kadhalika itawapata asema hata inkana minhum hata iwapo katika banu israeli kulikuwepo na man ata ummahu alania ambaye alimwendea mamake alania aiwa kwa hadhara ya watu yani akamfanya mamake kuwa ni mke wake iyadhan billah katika banu israeli wakifanya matendo kama haya walifikia upeo wa uchafu asema mtume sala llah salama kama kulikuwepo na mtu katika banu israeli akifanya vile la yakuna fi ummati man yasna dhalika katika umma wangu kutakuwepo na wenye kufanya vile iyadhan billah yani kuna watu katika umma huu watakuwa na wenye kufanya kama walivyofanya banu israeli walikuwepo na kaumu lut wakiendea na wanaume kwa wanaume katika umma huu kumekuwepo na wanaume wa kiislamu kwa majina ya kiislamu aibadilisha ajiita anti fulani naam wafanya kaumu lut inkuwa katika umma huu itakuwa vile hii ni habari aisimulia mtume sallallahu alaihi wasallam habari ambayo kuwa lazima itokee wa inna bani israila tafarraqat ala 72 milla kisha asema na bani israil walifarikiana vikundi 72 wasataftariku ummati ala 73 milla ama umma wangu waislamu watafarikiana vikundi 73 yani watu ambao kwa wanajinasibisha katika uislamu pasina kufasiri hadithi wewe ukiangalia ulimwengu ulivyokuwa kila mmoja ajinasibisha shia asema mimi Muislamu, mimi ni sunni aiwa rafidi asema mimi ni sunni ahmadia asema mimi sunni aiwa na vikundi lakshbandi na wengineo wote wasema kuwa sisi ni sunni sisi ni katika waislamu hizi zote ni vikundi ambapo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesimulia kuwa zitatokea wasataftariku ummati ala 73 milla kulluha fi nar lakini zote zitakuwa ni zenye kuhukumiwa kuingia motoni illa wahida illa kundi moja qalu man hiya ya allah masahaba wakamuuliza ni kundi ipi hiyo ambayo kuwa itakuwa ni yenye kufaulu na kuepukana kutokamana na moto hawatakuwa katika kundi sabini na mbili bali watakuwa kundi ya pekee ambayo kuwa itasalimika qala man kana ala ma ana alayhi wa ashabi akamwambia wote watakaokuwa katika dini niliyokuwa mimi na sahaba zangu hawa pekee yao ndio ambao kuwa wataepukana watasalimika kutokamana na moto hao ndio ambao kuwa hawatafikiwa na yale waliofikia banu israil man kana ala ma ana alayhi wa ashabi wa hiya aljamaa ni jamaa walishikamana na dini niliyokuwa ndani yake mimi na sahaba zangu hii yawajibisha kuwa tujifunze mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba zake walikuwa katika dini hii kwa njia gani walikuwa wakiendesha maisha yao vipi katika dini hii ibada zao itikadi zao akhlaq zao mienendo yao ilikuwa ni vipi tuwe kama wao ulaika alladhina hadahumullah fabihudahu muktadi hao ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameongoza katika haki fabihudahu muktadi basi yarhamukallah basi kwa mwongozo wao nanyi kadhalika ongokeni yani tumieni yale misingi ya kuongoka kwao myafanye kuwa ni misingi yenu ili nanyi kadhalika muweze kufanyaje kuongoka fabihudahu muktadi qala al-imam al-barbahari rahimahullah asema mwanachuoni al-barbahari katika sharh sunna la yahillu lirajulin an yaqula fulanun sahibu sunna si halali wala haifai mtu aseme kuwa fulani yule ni ahli sunna si halali wala haifai aiyo hata yalama annahu kad ijtamaat fihi khisal sunna mpaka ajue kuwa huyo fulani aiyo amekusanya sifa za ahli sunna zote ajiz, ajifananisha na masahaba kikamilifu hapo itasihi aitwa ahli sunna fala yuqalu lahu sahibu sunna hatta tajtamia fihi assunna kullaha basi huyu hataitwa katika aiywa aiwa ahluljamaa mpaka idhihirike kwake aiywa matendo ya sunna zote wa ila usimwite sunna iwapo utamwita utasababisha bala bala ni kuwa watakaomwona wataghurika naye watadhania kuwa yeye ndiye kat, yuko katika haki na inhali yuko kinyume na haki wakawa shikamana na mienendo yake wakawashikamana na mienendo yake kama ilivyokuwa ada za watu wakisema tulipata baba zetu wakifanya kadha kwa kuwa waitakidi kuwa baba zao walikuwa katika haki na laiti ingebainika kuwa au ingebainishwa toka kale kuwa baba zao hawako katika haki ingekuwa ni sababu ya kuwapelekea wasiwe ni wenye kujinasibisha na yale matendo ya baba zao kwa hivyo katika hadithi hii ambayo kuwa ni hadithi ndefu kadhalika ameipokea alimam ibnu maja na tirmidhii na abu daud kutokana na hadithi ya abi hureira radiallahu anhu na hadithi ya auf ibnu malik na hadithi ya anas radiallahu anhu wote wataja hii hadithi ya kufarikiana kwa umma kwa umma utagawanyika ummat lislam wenye kujinasibisha na uislamu watagawanyika vikundi kadha wa kadha kwa hivyo ni wajibu kwa yule ambaye kuwa ataka usalama wa nafsi yake ataka kujua haki ataka kuwa na watu wa haki Naam, ajue haki na watu wa haki na ajue batil na watu wa batil ili awe ni mwenye kujiepusha nao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hili ashatupatia manhaj katika Qur'an tuwe ni wenye kumuomba na kumuuliza kila siku atuongoze katika njia ya wale aliowaneemesha yani masahaba ridwanullahi alaihim na qurunu thalatha almufaddala kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بورا واتو نولوكو كتك الزمزانو يعني مصحابة ثم الذين يلونهم كيشا وتكو فتيا ناو نتابعين ثم الذين يلونهم كيشا كون لاتاتو تابي تابعين انتم صلى الله عليه وسلم امتاجا نامكيري كوا هاو ndio ambao kwa katika khair basi yatakiwa mtu ajibidishe ajue siratal ladina an'ama Allahu njia ya wale kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa neema ya kuwa katika haki kuwa katika katika ukweli na kadhalika ni wajib ajue siratul maghdubi alayhim wadhdallin njia ya walogadhibikiwa na walopotea ili awe ni mwenye kujiepusha na njia yao isije kutokamana na kutojua njia ya walopotea akadhania kilichokuwa cha batil ni haki akawa ni mwenye kushikamana nayo la araftu sharra la li sharri walakin litawaqih mtu ajifunze kujua haki shari ni nini sababu ya kujepusha na shari litawaqih si awe mshari si awe awe mshari mathalan tujifunze kuhusiana na shirk na aksamu shirk kwa nini ili watu wa washirikina hasha ili watu wajepushe kutokana na shirki twajifunza kuhusiana na nifaq na bida na kufru kwa nini ili tuwe ni wenye kujiepusha kutokamana na haya yote na kadhalika twajifunza kuhusiana na imanu sahihi ili tuwe ni wenye kushikamana nayo wakadhalika lazima mtu ajifunze kuhusiana na manhaji ya watu wa haki ili ashikamane nayo na ajue manhaji ambazo kuwa ni potofu na watu wa potofu ili awe ni mwenye kujiepusha nao na hii kutokana na hii nukta ya tatu itatusukumia nukta ya nne nayo ni kuhusiana na kauli yake mtume sal llahu alehi man kana ala ma ana alaihi alyauma ashabi ni dini na manhaj niliyokuwa mimi ndani yake na sahaba zangu hii manhaj lazima mtu ajue walikuwa katika hali gani walikuwa katika jambo gani ili ushikamane nayo ili ushikamane nayo nukta ya nne khisalu ahli sunna sifa za ahli sunna ni nini sifat za ahli sunna ni nini utamjuaje mtu ni ahli sunna au nini alama ya sunna tutataja baadhi tu ya nukta muhimu aiyo nazo kuanzia durus hizi na katika durus zijazo inshallah tutazidi kubainisha zaidi jambo la kwanza ambalo kuwa walikuwa ndani yake sahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam na qurun almufaddala jambo la kwanza alihtimamu walinayatu bitalab alilm alshar'i wattafaquh fi din walikuwa wanaipa umuhimu na kujibidisha kujishughulisha bitalab alilm alshar'i kutafuta ilmu ya kisheria kuijua dini yao aiywa wattafaquh fi din na kutafuta ufahamu sahihi kuhusiana na dini hili jambo la kwanza walikuwa ndani yake bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwamrisha mtume wake fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir lidhanbik fa'alam jua yani jifunze annahu la ilaha illa Allah kuwa hakuna mola wa haki kuabudiwa illa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake jifunze huyo mola nani haki zake nzipi aiwa jifunze hilo kwa hivyo jambo la kwanza ambayo kuwa ni njia ya wal jamaa ni kujibidisha na kujihimiza katika kujifunza ilmu shari ndipo akasema al-Bukhari rahimahullah katika kitabu chake sahihi naam akitoa unwani ya kitabu ya milango miongoni mwa milango ya kitabu chake asema babun mlango alilmu qabla wal-amal mlango lazima elimu kabla ya mtu kwanza kusema na kwanza kutenda matendo yote lazima mtu awe na elimu jambo la kwanza asinyanyuke asin, asin akainuka akaita watu njoni tufanye kadha njoni tufanye dhikri njoni tuswali njoni tukusanyikane aiwa tufanye ni adhkar wala dua na mengineo katika ibadati asifanye vile ila baada ya ilmu ilmu gani ilmu walokuwa ndani yake masahaba walikuwa wakifanya vipi hiyo swala walifanya vipi hiyo dhikri walikuwa wakifunga vipi aiywa ndipo mtu awe ni mwenye kusema na mwenye kutenda wa ila asithubutu malake kuna uwezekano mkubwa sana atafanya jambo kinyume na kinyume na dini kwa hiyo jambo la kwanza ni ilmu na masahaba walikuwa katika hilo mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mfano wa kwanza akijifunza kutokamana na jibril alayhi salam jibril alayhi salam ndiye alikuwa mwalimu wake allamahu shadidul quwa. alimfunza mtume sallallahu alayhi wasallam malaika mwenye nguvu malaika mwenye nguvu ndiye alikuwa mwalimu wake mtume sallallahu alayhi wasallam. wa hakadha sahaba ridwanullahi alayhim. mwalimu wao na shekhe wao alikuwa nani alikuwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam na matabi walimu wao walikuwa ni masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in tabi tabi'i walimu wao walikuwa ni kina nani matabi wa hakadha siku zote lazima kuwepo na silsila ya mwalimu mwana, na mwanafunzi mwalimu na mwanafunzi katika dini hii ukipata jamaa haina mwalimu haina shekh haina wanafunzi jua kuwa umma huo umpotoka umma huo ni wenye kuharibika kama ilivyokuwa dhahiri katika mjtama ambazo kuwa watu waishi hamna mwanachuoni ambaye kuwa arudiliwa aulizwa katika masala katika dini asema alimamu ahmad rahimahullah katika kubainisha umuhimu wa hili jambo la kwanza annasu ila taallumi lilm watu katika kujifunza ilmu ahwaju minhum ila taami washarab watu haja yao ya kujifunza na kujua ilmu ni kubwa kuliko haja yao kutokamana kuliko haja yao kwa chakula na vinywaji watu wanahitajia kujifunza ilmu zaidi ya wanavyohitajia chakula na, na vinywaji ايوه اسمع رحمه الله الطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم مره او مرتين ومرتين vyakula na vinywaji vyahitajiwa katika siku ima mara moja ama mara mbili na ukweli wa maneno haya ni kufunga mtu ahitajie mara ngapi kula watu wengine atosheka tu kwa iftari ile suhuri ya mshinda pia aiwa pamoja na kuwa ni mwezi mzima wa kufunga na atabakia na siha na afya na nguvu zake zote afanya kazi mchana na wala haidhihiri alama zote za kudhoofika bimaana kuwa ahitajie chakula kwa mara moja bali wenye kusoma kuhusiana na nafsi ya mwanadamu wasema kuwa aweza kuketi kipindi cha muda siku tatu wiki nzima basi nakula bali imethibiti katika maafa ambayo kuwa yapatikana jengo la poromoka aiwa watu wakawa ni wenye kukwama kwa ndani kwa chini watabakia humu ndani siku tatu siku saba hawana chakula na wakaishi asema haja ya watu kula e, katika ilmu kuhusiana na ilmu ni zaidi ya vile kula aiywa alilmu asema rahimahullah الله alilmu walilmu yuhtaju ilayhi biqadri alanfas ilmu wahitajia kwa kadri ya kupumua kwako yani namna ambavyo kuwa pumua ndani kwa nje hivyo hivyo wahitajia ilmu kama vile ambavyo kuwa wahitajia kupumua si kama vile wahitajia wahitajia kula na kunywa mtu aweza kaketi mm, kipindi kirefu pasina kula siku masiku mawili ama kupumua ahitajia kila dakika wa hakadha alilmu mtu ahitajia kila dakika wa illa atapotoa atapoteka njia atapotea njia liajili hadha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuelekeza waumini waseme ihdina siratal mustaqim tuongoze njia ile nyoka kuhusiana na hilo asema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah hakika mtu katika kila harakati zake ahitajia ilmu katika kila jambo ambalo kwa aenda kulifanya ahitajia ilmu hata kusimama kwake hata kusimama kwake ahitajia ilmu kuondoka kwake kurudi kuketi kwake kula kwake kulala kwake kuona kwake ahitajia ilmu isije kuwa atafanya kitu katika yale ambayo anayofanya anayefanya kinyume na ilmu ikawa ni sababu yeye kudhurika ima katika maisha yake au kuhusiana na, na hali yake kwa hivyo ilmu yahitajika katika kila katika kila dakika kwa hivyo ahli sunna wal jamaa shughuli yao kubwa aiwa ni kuifahamu hii dini ndipo aliposema mwanachuoni Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika risala usulu thalatha i'lam rahimakallah i'lam rahimanallah wa iyyaka annahu yajibu alaina nam arba'a masail jua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturehemu sote kwa ni wajibu juu yetu sote kujua mambo manne kisha akataja la kwanza al-awwalu al-ilmu jambo la kwanza ambalo kuwa ni wajibu juu yetu al-ilmu kisha kaibainisha maarifatullah wa maarifatu nabiyhi wa maarifatu dini al-islami bil adilla na hiyo ilmu nini je mtu kuketi kujua namna ya kufanya ufundi wa shughuli zake la sio wajibu juu yako hilo bali ya wajibu maarifatullah kumjua Allah subhanahu wa ta'ala wa maarifatu nabiyihi na kumjua mtume ambaye kuwa ankuja kukuelezea kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala wa maarifatu dini alislam na kuijua hii dini ya Uislamu bila adilla kwa dalili zake hii ndio ilmu ambayo kuwa yatakana mtu ajishughulishe nayo hili jambo la kwanza dalili ya ahli sunna na jambo la pili la kuwajua ahli sunna na manhaji yao alhirsu ala tatbiki al-amali lilislam ni pupa yao ya kutaka kutekeleza kila jambo ambalo kuwa lafungamana na Uislamu sawia ni katika mambo ya faridha au ni katika mambo ya sunna wanayopupa wanayo himma ya juu ya kutekeleza amri yake Allah subhanahu wa ta'ala ni twaa au ni katika yale ambayo kuwa wamekatazwa kuyacha wataka kuyajua ili wawe ni wenye kujiepusha kutokamanayo nayo أسمى الشيخ عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثونا الذين كانوا يقرؤون القرآن ولتو فخباري ولم بقوا وكتفونز قرآن يعني ما صحابة أنهم كانوا يستقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكو كتفونز كمتومي صلى الله عليه وسلم ديني أو كتفونز كسيانا آيات أمبزكوة زشوكا wakanu idha taallamu ashara ayatin na walikuwa wakijifunza aya kumi katika Qur'an lam yakhlifuha hawakuwa ni wenye kuyavuka aya hizo kumi hata yaamalu bima fiha min al-amal mpaka wawe ni wenye kutekeleza yale yalokuja katika aya hiyo ni maamrisho wayatende wakawa ni wenye kutenda ni makatazo wamekatazwa walikuwa ni wenye kujiepusha kutokana nayo ايوه قال asema Abdurrahman fataallamna alqur'ana wal amala jami'an tukawa ni wenye kujifunza alquran elimu ya quran wal pamoja na namna ya kufanya matendo aiyo jami'an kwa pamoja alilmu wal amal alilmu wal amal na hili jambo la pili kutekeleza na kutenda matendo yanayoafikiana na dini hii ni matunda ya nukta ya kwanza ambayo ni ilmu tujue sisi wanafunzi na wengineo ilmu haikusudiwi lidhati kama ambavyo kwa wanasema wanachuoni alilmu la yuksudu lidhati ilmu haikusudiwi kwa ajili ya kuwa ni ilmu bali yuksudu alilmu lilamal ilmu malengo yake ni kwa ajili ya mtu aje awe ni mwenye kutekeleza matendo si kuwa nyenyewe mbele za watu ninayo shahada kadha nimesoma mpaka kiwango kadha ninayo ilmu kadri kadha la hasha sio malengo hayo malengo ni kuwa mtu akijua anafanyaje aya ni mwenye kutenda kwa kuwa alilmu biduni alamal kashadara biduni thamara kama alivyosema walivyotaja chuoni eh, al-Khatib na wengineo elimu pasina matendo ni mfano wa mti ulokauka usokuwa usokuwa na matunda inamfaidi nini mtu na ni wangapi watu ambao kuwa katika mtaa ukimwambia jambo asema mimi nalijua hili kabla yako wewe kabla hujazaliwa mimi nilikuwa nalijua hasa kwa nini hutendi asema mmoja katika masalaf la yazalu almar'u jahilan bima taallama hata yamala bihi atabakia mtu ni mjinga kwa yale ambayo kuwa alijifunza mpaka atakapo atakapoyatenda atakapoyatia katika matendo hapo ndipo atakapoitwa mwanachuoni na ni mjuzi wa ila huku kusema tu kuwa ninayo shahada mi najua kadha ninafahamu kadha haitoshi asema huyu ni mtu jahil huyu ni mtu jahil ukimpata mtu asema kuwa mimi ni alim na matendo yake kinyume na, ma, na ilmu ambayo kuwa adai jua kuwa hadha jahilun huu ni mtu ni mtu jahil masahaba ridwanullahi alaihim ajmain walikuwa katika hali hii wajifunza kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama kisha hawavuki hizo ayat ambazo kwa walijifunza bali wazitekeleza wa hakadha ahli sunna haifai mtu ajite sunni mpaka awe ni mwenye kujifunza dini ajifunze swala som kisha awe ni mwenye kuitekeleza kama alivyojifunza hapo atastahiki kuitwa ahli sunna jambo la tatu ambalo kuwa ni katika sifa ya ahli sunna wal jamaa ad-da'watu ila Allah ala basira ni kuwa walingania kaumu yao waje kwa Allah subhanahu wa ta'ala wamwitikie Allah subhanahu wa ta'ala ulinganizi ambao kuwa umeasisiwa kwa misingi ya basira albasira alilmu kwa misingi ya kiilmu si alaljahl kama ilivyokuwa jamaat zilizoko katika dawa jamaat tabligh sijui ikhwan almuslimin Hizbu Tahrir na mengineo, jamaat wanaolingania watu pasina ilmu. La, dalil qala Allah tabaraka wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani, waambie ewe Mtume sallallahu alaihi wasallama, waambie waumini, hadhihi sabili, hii ndo njia yangu, hii dini niliyoko ndani yake ndo njia yangu adu ila Allah, nalingania watu waje kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wamwitikie Allah subhanahu wa ta'ala. Dawa ala basira, nalingania kutokamana na ilmu, si kutokamana na jahal. Mtu achukuliwa nje au kotwa kule aliko alikupatikana, aletwa ni msikitini, aletwa ni chuoni, avikwa ni kanzu, avikwa kilemba, ambio haya, zungumza, simama mbele ya watu, zungumza, anza kusema hizi jamaati ambazo kuwa ziko katika katika uwanja wa dawa zote zinazo manhaj potofu kwa kuwa hawako katika manhaj ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ana wamanitabaani wanaonifuata wafuata manhaji yangu walingania ala basira kwa elimu sio ala aljahl bimaana ambaye kuwa atalingania watu katika dini ala aljahl hayuko katika manhaj ahlusunna manhaj yake mtume na masahaba zake ndiposa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtuma mmoja katika maswahaba achagua yule ambaye kuwa aifahamu dini kwa uzuri abu musa al-ash'ari au ali ibn abi talib umar ibn khattab na wengineo ambao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara akiwatuma ibn abbas radhiallahu anhu aiywa kwenda kulingania manake hao naam wanayo tofauti ya kuwa wanayo ilmu wanayo ufahamu mzuri katika dini hao ndio ambao kuwa wastahiki kulingania katika dini wa ahli sunna wal jamaa haitakiwi mtu asimame kuwa ni dai mpaka awe ni alim na awe ni mwenye kutekeleza na kutenda matendo kulingamana na ilmu aliyokuwa nayo hapo ndipo ainuke kuwa ni dai wa illa sio katika jamaat ahli sunna wal jamaa jambo la nne katika alama na ishara za ahli sunna al-ihtimamu bi nabawiyya wal hirsi ala al-amali biha wadawati ila dhalika ni kuwa wanayo himma kubwa kuhusiana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam walhirsi ala al lamali biha na wanayo pupa ya kutendea kazi yani wao katika ni vyoo vyao ni manyumba yao ni misikiti yao utapata kuwa bendera ya sunna ndiyo iko juu la hili jambo lafanya kadha la hili jambo tusifanye vile mtume anasema kadha wa kadha ifanywe vile hii ndio himo walokuwa nayo katika yale ambayo kuwa wataka kuyafanya katika ulinganizi ambokuwa walingania hawachukui rai ya mtu au fikra ya kundi fulani tufanye kadha baba zetu walikuwa kifanya kadha la huku mtaani kwetu kwafanywa kadha la abadan waangalia mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya vipi katika mazishi yake alifanya vipi katika harusi zake aiwa alifanya vipi katika ibada zake ni swala ni saum ni zaka asema mtume sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli swalini kama mlivyoniona ninavyoswali hii swala itekelezwe kama alivyoswali mtume sala llah salam sio kama ilivyokuwa shekhe wetu sio mwalimu wetu la abadan sio nabii yetu huyo huyo shekh na huyo mwanachuoni sio nabii kwetu bali akituambia kuwa mtume alikuwa akifanya kadha kwa dalil huna nakbal tutakubali kwa kuwa ametutajia mtume si kwa kuwa ni yeye shekh sasa hivi katika baadhi ya mjtama au katika baadhi ya misikiti wallahi haitokubalika sunna kwa ajili Sheikh alikuwa kinyuma na sunna haitokubalika je hiyo ndio dini ambayo kwa tume tumeambiwa tuifuate abadan Mwenyezi subhana wa Ta'ala ametutumia Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hajatutumia huyo Sheikh ambaye kwa mtaja ambaye kuwa aliwafunza kadha wa kadha ili mshikamane nao la abadan aiywa asema mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhimiza watu kushikamana na sunna katika hadithi ya Irbad ibn Sari radhiallahu anhu asema taraktukum ala albayda, nimewaacha katika njia iliyokuwa wazi, haina haina ishkala, haina shubha ndani yake, njia iliyokuwa wazi, lailuha kanahariha, ambaye atatembea katika njia hiyo usiku ni kana kwamba ambaye atembea katika njia hiyo mchana, katika mwangaza wa mchana, yani ni njia ya wazi. Naam, hamna hamna giza lolote la yazigu anha ba'di illa halik hakuna mtu ataenda kinyume atapinda katika njia hiyo ila ni mtu ambaye kuwa imethubutu kwake kuwa atangamia mtu njia iko wazi ni mchana kuwa njia hii yaelekea sehemu fulani kisha akawa ni mwenye kutumia njia ya mkato ambayo kuwa ikifuatwa haimfikishi kule huyu astahiki kupotea la yazigu anha illa halik hataenda kinyume na njia hii ambayo nimewacha watu ila mtu ambekuwa huyu atapotea hata achana na sunna ya kimtume sallallahu alaihi wasallam ila mtu ambekuwa ni mpotofu waman yaish minkum kisha sema na ambaye ataishi kati yenu kati yenu aiyo fasayara ikhtilafan katira basi ataona tofauti nyingi sana mtafaruku aiyo watu kukatana watu kutofautiana ataona tofauti nyingi fa alaikum bisunnati kisha kani wenye kuhusia na uhusieni sana muone wenye kushikamana na sunna yangu wa sunnati lkhulafai rashidin almahdiyin badi na mshikamane kadhalika na sunna za makhalifa baada yangu ايوه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين na masahaba wengine shikamaneni na manhaj waliokuwa ndani yake masahaba ridwanullahi alaihim ajmain katika hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam aweka asas misingi ya watu kushikamana katika dini yao na sunna yake mtume sallallahu alaihi wasallama na njia waliokuwa ndani yake sahaba zake ridwanullahi alaihim ajmain na ahli sunna wakashikamana na hilo waliokuwa kinyume na ahli sunna utapata mambo yao ukimuuliza nani katika sahaba mfanya vile hana dalili bali atasema hii katika madhhabi yetu hii ni katika mta wetu hii kulingamana na shekh wetu tutajie nani katika masahaba alifanya vile tutajie nani ampokee kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya vile utapata kuwa matendo ya vikundi vilivyoko kinyume na sunna ni kinyume na hali yake mtume na sahaba zake jambo la tano swala طيب ni nukta kumi inshallah tajaribu kuharakisha jambo la tano kuhusiana na alama za ahli sunna masdaru talaqi huwa alkitabu wa sunna wal ijma wao elimu yao waipokea kutokamana na alquran na sunna za mtume ambazo kuwa ni sahihi na ijma na mambo ambayo kuwa wameafikiana ndani yake masahaba ridwanullahi alaihim ajmain na maaima wakubwa yani elimu yao tokamana na Qur'an na sunna na na ijma قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي nimewaachia vitu vili baada yangu mkishikamana navyo lan tadhillu abadan hamtakuwa ni wenye kupotea kitabu llah wa sunnati kitabu chake allah subhanahu wa taala na sunna yangu vitu vili mkishikamana navyo hamtakuwa ni wenye kupotea na ili kushikamana nayo yatakana tuwarejelee wenye kuijua quran na wenye kuijua sunna wenye kuijua quran na wenye kujua sunna hapo ndipo tutaijua tutaifahamu quran kwa ufahamu sahihi na kadhalika tutafahamu sunna ufahamu sahihi Kala abu Labbas asema mwanachuoni abu Labbas ibn Taymiyyah rahimahullah faman qala bil kitabi sunna wal ijma ambaye atakuwa ni mwenye kuzungumza kwa quran na kwa sunna na maafikiano ya masahaba yani atakuwa akitaja kauli za masahaba walioafikiana ndani yake huwa min ahli sunna waljamaa huu ndiye katika ahli sunna waljamaa hivi vikundi ambavyo kuwa viko katika katika uwanja wa dawa hutawapata wakitaja Qur'an wala sunna bali utapata wakitaja imamu wao amekariri kadha amewekea kanuni kadha washikamane nayo wafuatane nayo أيوة لا بل يتكانا يوني الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وقال أيضا ناسما كذلك ابن تيمية رحمه الله فعلى كل مؤمن نواجب جوي كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين أسزمهم زي جنبولولو تكتك إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا زنغمزة ما زنغمزة تكوي أفكيانا نيالا لكو صلى الله عليه وسلم asemi kinyume na hilo aiwa wala yatakaddamu baina yadaihi na wala asimtangulie mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutoa hukumu asimtangulie mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa hukumu kama ilivyokuja katika sura al hujurat bal yanzur ma qala fayakunu kaulahu taban likauli bali mwanzo aangalie je mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa hukumu kuhusiana na hili jambo ndipo awe ni mwenye kuzungumza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja kadha wa kadha na wala asijitolee hukumu kutokana na rai yake wa ilmu hutaba li, li amri na kadhalika asioni mwenye kutenda lolote ila aone kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alilitenda au ni mwenye kutenda vile fahakadha kana sahaba hivi ndivyo walivyokuwa masahaba hawasemi wala hawatendi ila baada ya kuona kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwenye kufanya vile waman salaka sabilahu min tabiin na kadhalika tabiin walikuwa katika manhaji hiyo hawatangulii kusema lolote katika dini wala kutenda lolote katika dini ila baada ya kujua kuwa mtume alisema au alitenda wa aimmat almuslimin na kadhalika maimamu wakubwa wa waislamu alimamu abu hanifa na ndugu zake alimamu shafi alimamu malik na wengineo wote wako katika manhaji hawasemi lolote illa baada ya kujua kwa mtume sallallahu llahu alehi wasalama amelisema falihadha lam yakun ahadu minhum an nusus biuqulihim kwa hivyo ndiposa ikapatikana kuwa hakuna katika maaima wasahaba wala tabiin wala viongozi wa kiislamu wakubwa maaima haikupatikana yeyote katika wao nam akiipinga quran aiwa au sunna biaqlihi kwa akili yake wala yuassisu dinan ghaira ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wala katika vitabu vyao hutapata kuasisiwa kwa dini iliyokuwa kinyume na dini yake mtume sallallahu alaihi wasallam bali wote maaima wakubwa walikuwa wakisema in jaakum aywa hadithu nabi sallallahu alaihi wasallam fatruku kauli ikija kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam aywa na ilhali kauli yangu imeenda kinyume basi acheni kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam ifuateni kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam na muiache kauli yangu impokewa hilo kutokana na kutoka kwa alimamu uh, abu hanifa na kadhalika alimamu shafi radhiallahu anhu wote wasema kuwa iwapo kauli yangu itenda kinyume na hadithi yake mtume sallallahu alaihi wasallam basi acheni kauli yangu na mshikamane na kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam wa idha arada ma'rifata shay'in min ad-din wal kalam fihi na iwapo mtu atataka kujua chochote katika dini aiywa na kuzungumza katika dini nadhara fi ma qalahu Allah wa rasulu basi lazim mwanzo aone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema nini na mtume wake faminhu yataallam wa bihi yatakallam yale aliyosema mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anayejifunza na kwayo ndio atakiwa awe mwenye kuzungumza kuhusiana nayo wa fihi yanduru wa yatafakkar na maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake ndiyo ambokuwa yapasa au ni mwenye kuzingatia na kuyaangalia na afikirie kuhusiana nayo wabihi yastadilu na ndio yatakiwa awe mwenye kutoa dalili kuhusiana nayo fahadha aslu ahli sunna hii ndio msingi wa ahli sunna kuwa wao amali yao yote na maneno yao yote ambayo wanasema na wanayatenda yote yatokamana na Qur'an na kutokamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo la tano la sita al-irtibatu al-wathiq bi ulama'i sunna kufungamana aiywa na ulamaa wa ahli sunna hili jambo ambalo kuwa ni miza walotofautiana na ahli sunna kutokamana na vipote ambavyo kuwa vimpotea ulama wa ahli sunna ndio ambao kuwa yatakiwa mtu awe ni mwenye kushikamana nao kala sheikh abdussalam ibnu barjis rahimahullah asema mwanachoni abdussalam rahimahullah hili kushikamana na ahli sunna maana yake nini yani akhdhu ilmu anhum ni kuwa uchukue ilmu kutokana kutoka kwao si yeyote ambekuwa aketi juu ya mimbar au aingia chuoni kuwa ni mhadhir au ni mwanachuoni uende uketi ukasoma kutoka kwake la wangapi ambao kuwa wako katika hivi vio aiwa wajiita kuwa ni wanachuoni walakin na hakika ni wenye kuwapoteza watu asema mtume sallallahu alaihi wasallama wa inni akhafu ala ummati alaimata lmudhallin nami naihofia sana umma wangu naogopea sana umma wangu alaima almudhillin amewapa jina amewapa hadhi yao alaima kuwa ni viongozi maimam walakin sifa yao almudhillin wenye kupoteza anayo shahada kubwa anayo ilmu nyingi ambayo kwa huwezi wewe huwezi kufikia bali nyote mkiwa katika mtaa mwezi mkafikia elimu yake walakin mtume sallallahu alaihi wasallam atahadharisha kutokamana nao mwanachoni kama huyo au imam kama huyo akhafu ala ummati ala aimatul mudhillin na ndio ambao kwa katika mitaa mingi sasa hivi watu ambao kwa wamejinasibisha kuwa ndio walimu ndio wanachuoni ndio kadha kwa hakika ya hali yao wanawapoteza watu wakawaingiza katika mashaki hawa ambao kwa wafanya fujo ya kuwa watu kwa jina la dini wanao viongozi wao ambao kuwa washikamana na kauli zao hao viongozi wapotofu na wanawataja kuwa ni maaima lakini lao angezingatia kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa aliyowapatia ndio ni viongozi ahlan tusalimu amri walakin sifa yao mudhillin wapoteza watu ya billah kwa hivyo atakana tuchukue ilmu anhum walistifara minhum fi tawjihi wal na kadhalika tufaidike kutokana nao kwa miongozo na, na irshad wanahwi dhalika na mifano yake yani tufaidike kutokana nao kama annahu yani na kadhalika kushikamana na wanachuoni yamaanisha aidan taqlidihim liman yasugu lahu ataklid kushikamana na kauli zao kwa yule ambaye kuwa sio katika wanafunzi yani mtu katika mtaa aiwa akimuona mwanachoni ambaye kuwa anamwamini kuwa huyu ni mwanachuoni yuko katika manhaji sahihi atakachoniambia basi ya wallah ni yakubali tayib wa taklidihim liman yasuhu lahu waman laysa muahilan litamyizi sawab fi lqadaya alilmiya na kadhalika yule ambaye kuwa bado hana zile uwezo za kubainisha baina ya haki naam au baina ya akwali tofauti tofauti katika masail za kiilmu yatakiwa arudi kwa yule mwanachuoni ambaye kuwa naam amsadiki kuwa huyu ni mkweli na huyu naam watu wamemkubali kuwa ni mkweli au ni mwenye kushikamana na kauli yake kwa kuwa yeye hana uwezo wa kupambanua baina ya ikhtilafu za akwali aiywa zinazodhihiri zinazo kwa udhahiri wake kuwa zina, zina hizi basi atakana arudi kwa yule mwanachuoni ambaye kuwa aitakidi kuwa ni mwanachuoni ambaye kuwa yuko katika, katika sawab na kadhalika inkuje kisa naam kuhusiana na hii kushikamana na wanachuoni aiyo asema alimamu darimi antaja hadithi ya amru bnu salama asema kunna najlisu ala babi abdullah bni masud huyu ni mwanachuoni katika matabi asema sisi tulikuwa tukiketi katika mlango wa sahabi abdullah bni masud radiallahu anhu kabla salati lghada kabla ya swala ya alfajiri yani wao wanafunzi washikamana na mwalimu wao kadri ya kuwa mpaka wanakuja kuketi katika mlango wake wanamsubiri akitoka moja kwa moja wamwai waende naye waanze kumuuliza katika dini yao wafahamu dini yao aiywa fa idha karaja mashaina maahu ila almasjid atakapotoka tu tukawa ni wenye kutembea pamoja naye kuelekea msikitini fajaana abu musa siku moja abu musa radhiallahu anhu aiwa abu musa al ashari alikuja ايوه فقال اخرج اليكم ابو عبد الرحمن بعد je abu abdurrahman yani ibn mas'ud radhiallahu anhu ashatoka nyumbani wakasema la abu musa radhiallahu anhu ni katika wakubwa wa masahaba ridwanullah alaihim lakini pamoja na hivyo ashikamana na mtu ambaye kuwa ni mkubwa zaidi yake naye ni ibnu mas'ud radhiallahu anhu mtume sala llah salama katika kumsifu asema man arada an yakraa alqurana ghadan kama unzila falyaqra biqiraati ibnu ummi abdi ambaye ataka kuisoma quran na kuifahamu quran kama nilivyoteremshiwa basi amuone Ibn masud yuko vipi katika quran asikize kisomo cha Ibn masud basi atakuwa ameshikamana na Qur'an ilivyo nilivyoteremshiwa ikawa abu musa abu musa al-ashari na wengineo katika matabi na masahaba na masahaba washikamana na mwanachuoni abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa hakadha masahaba wengineo walikuwa wakishikamana na wale wakubwa katika masahaba washikamana na Abu Bakar washikamana na umar washikamana na uthman na ali ridwanullahi alaihim ajmain wa hakadha ahlus sunna na mwenyezi mungu subhanahu wa taala ashachukua dhamana kuwa atakuwa ni mwenye kuweka katika umma huu katika kila karne na katika kila zama mwanachuoni mkubwa ambaye kuwa atakuwa ni mwenye kujadidisha hii dini kupambanua baina zile batili zilizoingizwa katika dini na usawa ambao kuwa umeharibiwa atakuwa ni mwenye kupambanua haya katika kila karne yatakiwa tuwe ni wenye kutafuta ni mwanachoni yupi huyo katika karne hiyo tuwe ni mwenye kushikamana nao mtume sala aa salam anasema kuhusiana na wanachuoni ambao kuwa yatakana tushikamana nao alulama warathatu lambiya maulama ni warithi wa mitume yani wamerithi kutokamana na mitume walambia lam yuwarithu dinara wala dirhaman manabii hawakuacha ziritiwe dinari wala darahima bali waliacha alilmu inma waratu lilma faman akhadha biha akhadha bihadin wafir ambaye atachukua au atarithi ilmu kutokamana na wanachuoni atapokea ilmu basi atakuwa amechukua sehemu yake nasibu yake kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mirathi hadi ikisasawa na hapa kadhalika katika hili swala la kushikamana na wanachuoni yatakiwa tuwe na tahadhari maanake mathalan sasa hivi wengi wa watu wadai kuwa wao ni wanachuoni kwa hivyo yatakiwa tupambanue baina mwanachuoni wa kihakika aliokuwa katika haki na usawa na yule ambaye kuwa ni madai tu ni ni madai tu kwani asema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika sittatu usul au usulu sita kitabu chake aiywa al-aslu rabi asli ya nne asema bayanu ilmi wal ulama lazima tubainishe ilmu nini na wanachuoni wa kikweli na kina nani wal walfukaha wal fuqaha na, wenye, na ufahamu wa sahihi ni nini na wenye kufahamu ufahamu wa sahihi ni kina nani lazima tupambanue hilo msingi wa nne katika misingi sita alizozitaja asema ya nne lazima tupambanue ilmu ya swahili ni ilmu ipi na wenye kuibeba ni akina nani yaani tusighurike na watu wasioibeba ilmu sahihi na kadhalika wenye ufahamu sahihi ni akina nani hivi sasa wengi tu wadai kuwa ni wanachoni katika katika saha katika uwanja wa dawa walakin je wote ni wakweli je wote waibeba ilmu sahihi au je wote wanaofahamu sahihi ya dini la hasha bali wachache ambao kwa wanafahamu sahihi wa bayanu man tashabbaha bihim walaysa minhum na lazima tubainishe ambao kwa wajifananisha nao na ilhali sio katika wao sio katika wenye kujua ilmu sahihi na sio wenye ufahamu sahihi wa dini lazima tuwapambanue ili watu wasihurike pamoja wasihurike nao ili watu wasije wakaghurika nao akasema Sheikh Abdullah ibn Muhammad Abu Abdullah Muhammad Raslan hafidhahullah katika kitabu chake katika risala tamyizul ulama min almufakirin walkhutaba kupambanua baina ya maulama na watu ambao kuwa ni makhatib na watu ambao kuwa ni mufakirin aiwa leo hii sisi katika mujtama ambao kuwa twaishi enye ilmu duni sisi kwetu tutaona kuwa yeyote ambaye apanda juu ya mimbar huu ni mwanachuoni yeyote ambaye kuwa atoa kalima katika idhaa kwa ufasaha huyu ni huu ni mwanachuoni kwetu la hasha sivyo si kila mwenye ufasaha ni mwanachuoni la inayo mizani ya kupambanua ya kujua ambaye kuwa ni mwanachuoni na ambaye kuwa si si mwanachuoni antaja katika risala hii asema alilmu kad yashtabihuna alulama kad yashtabihuna biman laysa bialimi kuna watu ambao kuwa waweza kujifananisha na wasiokuwa wanachuoni kikweli وقد لا يستطيع الخلق أن يفرق العالم من الجاهل na watu wengi huenda wasiweze kupambanua baina ya yule mwanachuoni wa kikweli na baina ya mtu jahil baina ya mwanachuoni na watu jahil hivi sasa wengi waislamu waona kuwa ambaye kuwa apita njiani amvaa kanzu safi akavaa shimaf atembea kwa utulivu huyu mwanachuoni khalas moja kwa moja hii ndo fikra za watu au ambaye atasimama juu ya mimbar akatoa kalima kwa ufasaha moja kwa moja huu oh, mashallah yule shekhe mkubwa yule alim watamsifu na ilhali lau utachukua hizi noti za elfu elfu na hamsimia ukampatia yule sarafu mwenye kutengeza pesa ajua hii ni pesa bandia na hii pesa hii noti ya kweli ajua kwa kuona tu na kwa kushika na kwa kunusa na kwa hali yote atajua hii noti bandia hii noti ya kweli wa hakadha mwanachuoni au mwanafunzi wa ilmu ambaye kuwa anayo ilmu sahihi akimwona mtu asimama mbele yake akaanza kuzungumza atajua huyu ni katika ahlul ilm huyu sio pamoja na maneno mengi ambayo kwa yasimulia na visa wakadha awatolea habari nyingi atoa hadithi nyingi atoa ayati ajua huyu sio katika wanachuoni kwa hivyo hili jambo katika mtaa ambao kuwa twaishi atakana watu watanaba tuahurika mara nyingi sana kutokamana na watu wenye kusimama mbele zetu wakawa ni wenye kuzungumza wakawa ni wenye kutoa kalima wakawa ni wenye kuta katika muhadharat katika ijtimaat akawa ni wenye kutoa kalima bali wakawa ni wenye kuzungumza mambo batil nyingi katika dini na ilhali watu wameghafilika hawajui kuwa huyu bwana sio katika wenye sinaa asema ashekh Aslan wa afatu kulli hirfa na maafa ya kazi zote aiywa wa sanaa na kila naam sanaa an yadkhula fiha wa an yandansa baina ahliha man laysa minha wala minhu ni aingie kati yake ajiingize katika fani mtu ambaye kuwa sio katika sio katika u, sio katika fani yake mtu kujiingiza katika jambo ambalo kuwa sio sio shughuli yake maafa ya kila kazi maafa ya kila fani ni kuwa wapatikane ndani yake watu ambao kuwa hawana uzoefu hawana ujuzi kuhusiana na hilo kama ilivyoko katika mathalan biashara zilizoko sasa hivi leo hii watu nini linaloshughulisha umuhimu ni nipokee pesa wejitie tu tabibu wejitie tu daktari dunga tu sindano wapi madawa mwandikie muhimu nini muhimu ni pesa wejitie waje kutengeza manyumba wachoree watu structure kadha wa kadha aiwa uweza kutengeza beba we nyundo kadha we ni fundi wa hakadha wejieke mbele ya watu mi ni shekh mi ni imam naweza nikawaswalisha naweza nikatoa khutba muhadhara kadha watu watakubali walakin ajab ni kuwa mambo ya kidunia watu wachukua tahadhari mtu akigonjeka sasa hivi akohoa billahi pamoja na kuwa hapa nje kunazo hospitali kadha wa kadha wa kadha hataenda katika hospitali yote pale atauliza hospitali gani nzuri nani yuko pale daktari yupi la ataulizia hii mambo ya kidunia aiyo na maisha yake aiangalia lakini dini yote yule mpeleke mtoto wangu kule muhimu ameenda madrasa mpeleke hujua aenda kuketi mbele ya nani kujifunza ajibu wampeleke kwa nyoka yupi akamfunza kuuma atarudi za kuuma tahadhar kwa hivyo dini yataka na mtu awe na tahadhar asoma dini kutoka kwa nani asoma dini kutoka kwa nani maafa ya kila kazi ni kuwa waingie ndani yake watu ambao kuwa sio katika katika wafu, we, we, wenye, wenye ujuzi na kazi hilo watakuja wakakutengezea jumba baada ya wiki waona jumba imbanduka rangi zintoka mara imporomoka hivyo, hivyo hivyo dini ukichukua kwa yule ambaye kuwa sie mwenyewe wallahi itakupelekea katika jahimu hasara iliyoje ulimwenguni waweza ukapatiliza utakopa kule na huku ukatengeza nyumba yako ukarudisha siha yako aiwa walakin akhira yako iwapo utaipoteza utapo, utafan, utafanikiwa vipi asema rahimahullah وأن يندس بين أهلها من ليس منها ولا منهم هذا هو السوس الذي ينقر في نقاء كل سنة hii ndiyo dudu ambayo kuwa yaingia katika kila katika kila fani mtu kujiingiza katika jambo ambalo kuwa halijui wa fi nukhai kulli hirfa hata yudhhiba thikati nnasi biahliha mpaka watu wakawa ni wenye kukosa uaminifu na wenye kufanya kazi hilo hivi sasa kila daktari adunga sindano amtibu kila mtu asema ah mimi natibiwa vibaya ninafanywa kadha aiyo ikawa watu hawana tena uaminifu na na watu ambao kwa jita daktari watu hawana uaminifu na yeyote ambaye kwa jiweka kuwa kiongozi wa watu hawana uaminifu na yeyote ambaye kwa jifanya kuwa ni mkulima kwa kuwa maafa ilikuwa nini walijiingiza watu ambao kwa sio katika wakulima walijiingiza watu ambao sio katika madaktari walijiingiza watu ambao sio walimu wakawaharibia watu maisha yao ikawa watu tena hawaamini hawa ambao kuwa waziendesha shughuli hizo wahakadha katika dini walilmu ashrafu sinaa asema Sheikh Rahim eh, hafidhahullah na elimu naam ndiyo fani iliyokuwa tukufu zaidi aiyo waadhamu qurba ila, ila rabbis samawati wal walard na ndiyo ibada kubwa ambayo kuwa mtu ajikurubisha nayo kwa mola wa mbingu na ardhi basi yatakiwa uwe na tahadhari sana wakati kujifunza kwa nani wakati kumsikiza nani ni mauidha ni darsa aiyo ya nani ambaye kwa wakati kumsikiza iwapo utamsikiza mtu ambaye kuwa ni mpotofu naam wallahi utakuwa ni mwenye kupotea utakuwa ni mwenye kufahamu maneno yake na kuyashika aiyo na ukaitakidi kwa aliyosema kuwa ni sahihi na kala moja kwa moja na idhaa zilizoko katika katika runinga au katika redio hiyo wangapi ambao kuwa wazungumzia ndani ya idhaa hizo na vyombo hivyo wakitoa mahadhara au dars au kalima na ila hali ni watu wapotofu wakawa ni wenye kupoteza umma yudhillun faadhallu wa adhallu kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam aiyo aiogopea umma huu viongozi na maulama ambao kuwa ni wapotofu aiyo inna الله la يقبض العلم intizaan yantaziuhu من الناس mwenyezi سبحانه وتعالى wa taala haiondoi kwa mara moja akainyanyua kutoka watu innama yakbidu lilma bikabdi lulama huichukua ilmu sahihi kwa kuwaondoa maulama ambao ilmu wenye kubobea katika kuifahamu ufahamu sahihi waondoa hao watakapotoka ittakhadha nnasu ruusan juhala watu wakaweka viongozi wao kuwa yeyote yule hata akiwa ni mtu jahili almuhimu ajua kusoma soma kidogo ajua kusema ayo itakadha nnasu ruusan juhala watu watamchukulia kuwa ndiye kiongozi fasuilu watu wakawa wanakuja kuuliza ayo kuhusiana na masala katika dini yao je kuhusiana na mirathi kadha wa kadha je yajuzu au yajuzu, haijuzu je twalaki mpita ama haijapita je ndoa hapo yasihi ama haisihi je funga yangu pale nilipofanya kadha ilikuwa ni sahihi au si sahihi waulizwa aiyo masail mazito kuhusiana na ibada ima sahihi au batil faaftu fasuilu aiwa wastuftiu faajabu wakawa ni wenye kujibu aiwa fadallu adallu wakawa ni wapotofu kwa nafsi zao ahli sunna ambao kuwa ni mashhur ambao kuwa wajulikana ambao kuwa wenzao wametia sahihi kuwa fulani ni mwanachuoni fulani ni mwanachuoni yes, astahiki naam watu waketi chini yake wao ni wenye kujifunza ilmu tayib na wengineo ya saba alibtiadu an wal waljamaati siria katika manhaji ahli sunna iliyokuwa wazi naam ni wajibu watu wawe ni wenye kujiepusha kutokamana na ahzab vikundi vikundi na jamaat jamaat za kisiri na za kidhahiri ziko jamaat nyingi sana zitaje zajulikana katika viwanja vya dawa yataka mtu ambaye kuwa jinasibisha na sunna awe ni mwenye kujepusha na jamaa hizi asema taala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu katika hii aya asema ibn Mas'ud radhiyallahu anhu khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam khatta mustaqima mtume sallallahu alayhi wasallam alituchorea mstari mstari ambao ambokuwa ni mustaqim wa qala hadha siratullah kisha akasema hii ni njia yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala thumma khattu an yaminihi wa an shimalihi khututan kisha upande wa kuliani na kushoto wa mstari huo akawa ni mwenye kuchora njia njia aiyo akasema hadhihi subul hizi hizi ni njia njia ala kulli sabilin shaytanun yadu alayhi yadu ilayhi katika kila njia kunaye shetani ambaye kuwa amesimama afanyaje alingania watu waje katika njia hizo ibn masud akasoma hii aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabiuhu na hii dini aliokuja nayo mtume muhammadi sal llah salam akawafunza masahaba zake ndiyo dini na njia aliokuwa mustakim dini ambayo kwa alikuwa ndani yake masahaba ndio njia dini na njia ilikuwa mustaqim, ama iliokuwa kinyume na hiyo aiwa ni subul mtume akasema juu yake kunao viongozi nao ni mashetani walingania watu watoke katika njia ya sunna sahihi na wao ni wenye kuingia katika njia ya batili kala imamu sunna asema mwanachoni imamu sunna alimamu ahmad rahimahullah usulu sunna indana misingi ya sunna kwetu atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni kufungamana na kushikamana na yale waliokuwa ndani yake masaba za kimtume sallallahu alaihi wasallam waliktidai bihim na kuwafata mienendo mion, mion, yao watarki bida na kuacha bida wa kullu bid'atin dalala kwa kuwa kila bid'a ni upotofu wa tarki alkhusuma alkhusumat na kuacha hiyo malumbano na ubishi waljulusu ma ashabi alahwa na kuketi pamoja na ahli alahwa yani almubtadi'a wa tarki almira na kuacha kujadiliana katika dini walkhusumati fi din na kadhalika kuzozana katika dini hii katika misingi ya ahli sunna aiyo ibtialu an ahli albid'a wa bidatin kujiepusha na ahli albid'a na bida zao si muhadhara yatakana usikize wala vitabu vyao usizisome wala wala wala wala wala usiketi nao haitakiwi mtu sunni ambaye ajinasibisha na ahli sunna akijua kuwa kundi fulani na jamaa fulani hawako katika manhaj sahihi haitakiwi asuhubiane nao katika jambo lolote yafungamana na dini yake sio kuwasikiza wanayosema wala kusoma wanayoandika kwa kuwa walingania batili yao waliokuwa ndani yake ala kulli sabili shetani katika kila njia kuna shaitani alingania ubatili wake kwa hivyo ni katika mambo ya misingi mtu ambekuwa ajinasibisha na ahli sunna awe na tahadhari na nukta ya nane ambayo ni kama vile nukta hilo ambalo likuwa limpita munabaza tu ahli albid'a wa tahdhiri minhum lazima tuwe ni wenye kujitenga na ahli albid'a na tuchukue tahadhari kutoka nao kwa kuwa hakal qadi abu yala wa ghairihi ijmau salaf ala hadha alqadhi abu yala nam amesimulia ijma maafikiano wanachuoni wakubwa aiwa kuwa yatakiwa mtu ambaye kuwa ni sunni au ni mwenye kujepusha na ahli ahlubida na ni mwenye kutahadhari kutoka nayo asema mufaddal ibn muhalhal asema qala law kana sahibu bid'a kwa nini yatakiwa mtu ajepushe na ahlu bid'a na vikundi vyao aiyo na vyote vinavyofungamana nao asema ibn muhalhal law kana sahibu bid'a laiti mtu wa bid'a aiyo angekuwa idha jalasa idha jalasa ilayhi yuhadithuka bi bid'atihi ungekuwa keti kwake ukimsikiza akawa kutajia moja kwa moja bid'a zake aiyo hadhartahu wafararta minhu ungemkimbia yule mwenye bida ingekuwa akutajia bida yake aiwa na ukawa wafahamu kuwa hii ni bida moja kwa moja unge ungefanyaje ungemkimbia akasema walakinahu yuhadithuka biahadithi sunna lakini hawaji moja kwa moja hukutajia ahadithi ambazo kuwa ni sahihi za sunna naam fi buduwi majlisihi katika mwanzo wa vikao katika mwanzo wa mikutano yako nao katika mwanzo wa, darasa katika mwanzo wa masomo kutana nao hata kutajia hadith na quran aiyo mambo ambayo kwa yalingamana na manhaji sahihi thumma yudkhil alayka bidatahu kisha kidogo kidogo anza kukuingizia nam shuba na bid'a zake aiyo fala falaallaha talzamu qalbak tahadhari huenda ikawa ni yenye kukwama katika moyo wako haya mambo ambayo kwa akufulizia sumu zake huenda ikawa ni yenye kubakia katika moyo wako famata takhruju min kalbika auliza nini itatoka katika moyo wako iwapo wewe watia dhana nzuri naye kuwa yeye mashallah afunza amehifadhi aiwa ni mwalimu ajua kufunza vizuri kwa hivyo acha niketi nimsikize na ilhali ajua namna ya kukutibu ajua huyu ataka nimpeleke taratibu nianze naye kwa umbali kidogo kidogo baadaye nitamfikisha ambako kuwa nataka wahakadha sheitani na hii ni mbinu na mitindo ambayo kuwa afanya iblisu lain huwa anzi na mtu moja kwa moja kunywa glasi kumi leo abadan vuta kumi la hanzi nawe nenda kaibe la anza nawe kwa mbali jaribu kuchukua kisha ukishikwa sema ah sikuwa nakusudia sikuwa kadha hii ni hatua ya kwanza hatua ya pili siku nyingine wenyewe wameghafilika ukichukua ukenda nayo khalas atakwambia leo umfanikiwa kisha atakwambia lakini ulichukua kidogo tu yatakana uongeze hakada akuvutia akuvutia kama ilivyokuwa katika hadithi ya yule bani israil aliyesilimulia mtume sala salama alikuwa ni, ni mcha mungu lakini iblis akamtoa katika ucha mungu mpaka akamfikisha katika katika kumshirikisha allah subhanahu wa taala akaangukia zina akaua nafsi akanywa pombe na mwisho aliposhikwa ataka kuuawa iblisi akaja akamwambia mimi nitakuokoa kutokamana na hili ambalo kwa limekufika ila kwa sharti moja fanya kadha nini nisujudie yule bwana akawa amekubali mambo haya akawa ni mwenye kumsujudia iblis na ilikuwa ndo siku yake ya mwisho ulimwenguni akawa ni mwenye kufa katika hali hiyo hivyo hivyo ahlubida mbinu yao mbinu ya iblis ataanza na wewe fanya ibada kwa wingi fanya kadha endelea we, we, we, usiwe na uoga wote wewe unamsimama katika dini keti na hao banat keti kadha kadha usiwe na wasiwasi akuvutia utakapozoea anza kukuvuta kidogo kidogo mpaka mwisho mwenye kuanguka katika maasi wa hakadha ahlul kwa hivyo mtu atakiwa au ni mwenye kutahadhari asema ibn batta رحمه الله فالله الله معشر المسلمين أني معشر المسلمين أيوة لا يحملن أحد منكم husnu dhannihi binafsihi isimpelekee mtu dhana yake na nafsi yake kuwa mimi alhamdulillah ninasoma mimi kadha aiwa mimi familia yetu aiwa ni watu wameelekea mimi babangu mimi ndugu yangu kadha aiwa mtu dhana yake nzuri isimpelekee wama ahidahu min ma'rifatihi aiwa bisuhbati madhhabihi isimpelekee dhana yake nzuri na watu aiwa kuwa yaweza kaketi kwa kila mtu na akamsikiza na akaweza kujiepusha au kujikinga kutokamana na vishawishi vyao almukatarat bidinihi fi mujalasati baadhi ahli lahwa asifanye kuhatarisha nafsi yake kuketi na ahlul ahwa bali aweza kaketi nao na ikawa ni sababu yeye ku, kuangamia fayakulu wadakhiluhu liunadhirahu nitaenda kwake nitaketi naye na iwapo atazungumza jambo ambalo kuwa ni potofu nitakuwa ni mwenye kumnakishi kuhusiana nalo usithubutu utaketi naye atakupambia maneno subhanallah ukapotea asema mtume sallallahu alaihi wasallam inna min albayani la sihra hakika katika ufasaha kuna baadhi ya ufasaha ni uchawi wazungumziwa mambo matamu aiwa mpaka ukawa ni mwenye kukubali je katika mahakim za kiulimwengu haleti mtu ambaye kuwa ni mujrim harami mkubwa lakini mwisho wa kesi ni ameshinda ni ameshinda wazi kabisa hata mkifuatilia mazungumzo yake mwamuona ambavyo kuwa alijipanga ambavyo ajieleza ambavyo aji, aji eh, nadhani mwajua kule ma, mahakama, mahakamani mwaingia kule waje na mtu ambaye kuwa ni mtapeli mtu mfisirifu mkubwa amporomosha nani mali za watu walaki mwisho wa kesi ni yeye mwenye haki wa hakadha ahlul bid'ah aiyo atakuja na bid'a yake mwisho wake atakufikisha alikotaka awala au la <clears throat> astakhrij minhu madhhabahu au mtu asiseme kuwa mimi nitaenda nitaondoa hiyo madhhabu yake ambayo kwa ni batil alikuwa nayo fa innahum ashaddu fitnatin min ad-dajjal asema ibn batta hakika ahlul bid'ah wana fitna kubwa kuliko kuliko dajjal aiyo wa kalamuhum althaqu min aljarab na maneno yao ni yenye kunata na moyo wa mtu kuliko ugonjwa wa ngozi ugonjwa wa ngozi wa kushika aiyo la maneno ya ahlibidi yashika zaidi ya ugonjwa huo wa aharakul qulub min allahab na yenye kuchoma moyo wa mwanadamu kuliko kuliko moto ya tisa katika alamata ambazo kuwa za ahli sunna aliltizamu bima dalla alayhi alkitabu wa sunna wa ajma alayhi salaful umma fi muamalat aimatina wa hukamina hii nukta naam imebidi tulitaje kwa kuwa imekuwa ni mushkila katika zama hizi lazima tushikamane na kitabu na sunna na ijma'u salaf hali ya salaf waliotangulia fi muamalati aimatina wa hukamina katika kuamiliana na viongozi wetu ni kiongozi wa msikiti ni kiongozi wa mtaa wa jiji au ni rais wa nchi lazima tushikamane na manhaj ya kitabu na sunna kwa nini leo imekuwa fujo tumtoe tumtoe tumwangusha hatumtaki kadha wa kadha je kitabu na sunna imeashiria naam imeelekeza namna hiyo au watu wafanye maandamano fujo mbili kwa moja katika katika miji yote kwa nini hatumtaki fulani hatumtaki rais fulani lazima tushikamane na kitabu na sunna asema mwenyezimungu subhanahu wa taala ya ayuha alladhina amanu atiu llaha waatiu rasula wa ulil amri minkum mtweni allah mtweni mtume wake na kadhalika viongozi wenyu aiyo mwatwii iwapo watakuwa ni wenye kumwafiki allah na mtume wake aiyo twaa ni katika yale ambayo kuwa yafikiana na allah na mtume wake قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اسم mwanachuoni ibn الامام محمد بن عبد الوهاب katika usulu asita asli ya tatu inna min tamam al-ijtima katika ukamilifu watu kuwa katika haki aiyo as-sam'u wat-ta'a liman ta'ammara alaina walau kana abdan habashiyan ni watu kuwasikiza na kuwatii viongozi wao aiyo walau kana abdan habashia hata kama ni mtu habashi habashi mtu mosi hata kama ni mtu mosi isiwe watu watenda kinyume kinyume naye kwa kuwa rangi yake ni kadha kwa kuwa yeye atoka katika familia kadha la katika ukamilifu watu kukusanyika katika haki ni kuwa hata yule kiongozi wao akiwa hali yake nduni vipi yatakiwa wawe chini yake bali katika uh, asli na misingi mikubwa ambayo kuwa maaima wa ahli sunna wamekuwa wakizitaja wala nara alkhuruja ala aimatina ulati umuri na injaru asema alimamu tuhawi na wala haifai tuwa, tuache maimamu wetu na viongozi wetu aiywa na wala sio haki kuwapindua wainjaru hata kama watakuwa na ujeuri hii ni katika usul za ahli sunna viongozi waachwa katika uongozi wao jukumu lako nini annushu liulati lumur ni wanasihi mnasoha kulingamana na mipangilio na taratibu za kisheria ama fujo ambazo kuwa watu wazifanya nadhani tushuhudia katika dola kadha wa kadha nini maafa na nini imekuwa hatima yao imepelekea kuwa watu wapigana damu za mwagika nchi haina rais kila mmoja ataka kutawala aiywa ina maafa makubwa hilo kwa hivyo viongozi wetu watakiwa nam tuwanasihi na tuketi nao kwa uzuri na hii ni manhaji ya ahli sunna wal jamaa na jambo la mwisho ambalo kuwa tumependa kuligusia katika manhaji ya ahli sunna husnul khuluq ni kuwa na akhlaq nzuri qala taala kuhusiana na mtume الله عليه وسلم wa innaka la ala khuluqin adhim na hakika wewe unayo tabia nzuri tabia njema na iwapo kiongozi mwenye tabia njema basi na wafuasi wao wenye kumfuata katika hilo wakala na kadhalika asema lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika mnayo kigezo bora katika mtume sallallahu alaihi wasallam muigeni katika yote aliyokuja nayo na katika hayo ni al akhlaqul fadila ya mtume alehi wa wasallam katika umri wake wote aiyo hajajulikana illa ni mtu amekuwa asifika kwa kwa sifa za tabia nzuri kala Sheikhul Islam asema Sheikhul kuhusiana na ahli sunna wal jamaa wayad'una ila makarimil akhlaq na walingania waitania watu kuwa na tabia nzuri wa mahasinil a'mal na kutenda matendo mazuri wayatakiduna maana kauli sallallahu alaihi wasallam na waitakidi ukweli wa maneno yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema akmalul mu'minina imana mu'min mwenye imani kamili ahsanuhum khuluka ni yule mwenye mwenye khuluk ambaye kuwa ni nzuri yani mu'min imani yake haitokamilika mpaka awe awe na akhlaq nzuri wayamuruna bima bima mpaka aliposema wayamuruna bima al akhlaq wayanhauna an safsafiha wanaamrisha ahli sunna maali al akhlaq kuwa na tabia nam za za juu tabia nzuri na wakikatazana ansafsafiha na tabia ambazo kuwa ni duni tabia ambazo kuwa hazipo na hivi leo pengine mtasikia mara nyingi wengi ambao kuwa wajinasibisha mathalan na dini wajinasibisha na kuwa ni mwanafunzi au kadha ndo mara nyingi wa, waonyeshewa vidole vya lawama nyinyi watapeli nyinyi kadha nyinyi mmefanya kadha la yatakiwa mtu ambaye kuwa jinasibisha na dini ajinasibisha na ahli sunna awe mbora katika akhlaq awe mbora na akhlaq na kadhalika katika upande mathalan ya banat aiyo ambao wavaa hijab ya kisheria yatakiwa pamoja na kuvaa hijab ya kisheria awe na tabia nzuri maana mara nyingi utasikia lawama nyinyi ambao kwa mwavaa kadha nyinyi ambao kwa mwafanya kadha twalaumiwa sisi aiyo la yatakana mtu sunni na tabia zake ziwe kadhalika tabia nzuri kama ilivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwisho الشيخ ابن تيمين رحمه الله وإياه أبرز خصائص الفرقة الناجية miongoni mwa sifa za dhahir ambazo kuwa ni kubwa za firka najia za ahli sunna hiya tamasuku bima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ni kushikamana na aliokuwa ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallam fil aqida katika akida wal ibada na katika ibada والاخلاق na katika akhlaq walmuamalat na katika kuamiliana na watu hadhihi al-umur al-arba manne haya ibada akhlaq aqida muamala manne haya ni mambo ambayo kuwa tajidu al-firqa najia baraza fiha ni mambo ambayo kuwa ahli sunna naam katika hayo manne wamepiga hatua sana kuliko watu wote katika akida akida yao sahihi kulingana na alivyofunza mtume sala salama katika kuamiliana na watu kibiashara na muamala zote kuamiliana nao kulingana na dini yao na katika ku, kuabudu kwao ibada zao zimeasisiwa kwa misingi ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na katika akhlaq zao akhlaq kama ilivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ahlusunna takiwa mtu ni awe na akhlaq ambayo kuwa ni ya, ni akhlaq ambazo kuwa zapendeza katika jamii hii ni katika jumla ya nasiha ambayo kuwa tumekusudia kunasihiana kuinasihi nafsi yangu na kuwanasihi wenzetu ambao kuwa twajinasibisha pamoja katika hii manhaj sahihi hii yote ni katika juhudi ya kutaka kurekebisha na kusuluhisha hali za watu ambao kuwa wajinasibisha na manhaji na kadhalika kubainisha waliokuwa katika haki na ambao kuwa hawako katika haki ili isije kuwa wanaofanya fujo kwa ubatili wao naam ikaja ikanasibishwa kwa watu wa haki kadhalika la yatakana ibainike sabili lmujrimin kadhalika njia ya watu ambokuwa ni mujrimin liyahya man hayya ambayina ili atakaobaki atakaosalia atakaye kuwa katika jambo awe abaki katika jambo hilo ilhali yuko katika bayina ajijua mimi ni ahli sunna kivipi wa yahlika man halaka ambayina na mwenye kuhiliki na kuangamia katika bida yake aangamie na ilhali ajijua kuwa alikuwa katika upotofu wallahu alam mwezimu Subhanahu wa Ta'ala tumuomba atufahamishe dini yake na atupe nuru ya kuifahamu hii dini na kadhalika atupe thabat mpaka deka yetu ya mwisho katika ulimwengu huu وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا